ऐं अलाह अव्हांखे अव्हां जे मावरनि जे पेटनि मां कढियो जो कुझु न ॼाणंदा हुयो ऐं अव्हां जा कन ऐं अखियूं ऐं दिलियूं बणायाई त मन अमी शुकरानू करियो